allohi taolo barakatuh muhtaram azizlar qandagan bir ajoyib baxtli insonlar ekanmiz o'tirishimiz anjumanlarimiz bir chiroyli ilmiy suhbatlar bilan alhamdulillah bu muhammad hoji akam g'ayrat qilib bir qancha mana mehmonlarni uzoq yaqindan taklif qilibdilar taklifga muvofiq barchalarimiz <clears throat> qadam ranjida qilib bu yerga kelib turibmiz haq taolo bosib kelgan qadamlarimizga ulkan ulkan ajri savoblar ato aylashini so'raymiz parvardigori olamdan yana so'raymizki havo jahonlar tinch tursa suhbatimiz chiroylik bu muhtaram aziz mehmonlarni dillarida o'ylab bir savol bersam shu savolimga javob topsammikan deb turgan savollariga javob o'laroq chiroyli bir suhbat bo'lishligini mana eh, anjumanimizga hoji eh, domla nuriddin hoji domla kelganlar bir qancha qorilarimiz kelib turibdilar bu qozi domlamizga olloh bir yaxshi ilhomlar bersaki shu yerda o'tirgan mehmonlarga qalbiga tugib turgan savollarga javob bo'ladigan bir yaxshi suhbatlar qilib berishligini ollohdan so'raymiz muhtaram azizlar mana bir qator jismonan oziqa oldik ovqatlanib oldik ikkinchi ovqat tayyor bo'lguncha chiroyli bir suhbatlar bo'lsa deb allohdan umid qilib turibmiz so'zni mana nuriddin qozi domlaga beramiz marhamat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz jamoatil muslimin birodaroni ikrom aziz va motabar qorakalar aziz ustozlar bugun mana bu xonadonda katta bir shodiyonada shariatga muvofiq qilinayotgan ehsonda o'tirar ekanmiz xonadon ahillari bir nafaqatgina insonlarni jismi balki ruhiy ozuqasi ham bo'lib qolsin degan maqsadda mana amri ma'ruf nahiy munkar qilishlik shar'iy suhbatlar qilishlik shuni barobarinda barcha kelgan azizlarimizni haqqiga yaxshi bir duolar qilishlik maqsadida ushbu marosimni tashkil qilibdilar alloh taolo ushbu e, ehsonga valimaga sababchi bo'layotgan ikki yoshga uzoq umr bersin shariatga muvofiq hayot nasib aylasin hamda bugun mana shu anjumanda to'planib turgan barchalarimizni yaxshi bir zuqalanib ketmoqligimizni alloh nasib qilgan bo'lsin azizlar alhamdulillah mana bu ne'matlar haqiqatda ham hozir muhtaram ustozimiz qora akamiz aytganlaridek ajib bir ne'mat go'zal bir ne'mat bemalol suhbat qila olishlik imkoniyati qur'onni bemalol o'qiy olishlik imkoniyati bu ollohni katta marhamati azizlar buni g'animat bilib qolish kerak har bir berilingan ne'matga shukur qilmoqlik o'sha berilingan ne'matni to'g'ri tasarruf qilishlik bilan ado bo'ladi azizlar insonlarga berilayotgan har bir ne'matni to'g'ri iste'mol qilishlik quloq ne'mati ko'z ne'mati qalb ne'mati bu ne'matlarda shukur qilishlik bilan birga to'g'ri yo'naltirib quloq bilan yaxshi narsalarni eshitishlikka tilimiz bilan yaxshi narsalarni gapirishlikka ko'zimiz bilan harom narsalardan qochib yaxshi narsalarga tikilishlik bilan kitob o'qishlik bilan xayriyatlik ishlarni qilishlik bilan shukronasini ado qilib boramiz shuningdek mana bunday berilingan keng ne'matimizni shukronasi ham qilinayotgan amri ma'ruflarga amal qilishlik bilan shukri ado bo'ladi azizlar mo'tadin bo'lmasdan haddidan oshmasdan chiroyli bir holatda suhbat qilmoqlik va qilingan suhbatdan to'g'ri foyda chiqaradigan to'g'ri amal qiladigan bir holatlarni vujudga keltirish kerak hammasi alhamdulillah allohimizni bizga bergan katta bir ne'mati bizdan avvalgi o'tgan ustozlar juda ham tashna bo'lib o'tib ketdilar bunaqa suhbatlarga qani endi o'sha paytlarda bunaqa imkoniyati bo'lganda edi o'tgan qordadalarimiz ustozlarimiz yig'lab yig'lab suhbatni qilib bergan bo'lardilar ular o'qigan kitoblari bir xonadonga ham ko'plik qiladigan darajadagi o'qigan kitoblari bo'lsada hech qancha gap gapira olmaganligi uchun o'qigan bilgan narsalarni yetkaza olmaganligi uchun yig'lab yig'lab o'tib ketdilar endi alhamdulillah mana bizga davra saodat nasib qilib gapirar ekanmiz albatta bizlarni gapirayotgan gaplarimizni o'qiyotgan kitoblarimiz kamlik qilib qolayotganligi qiyin xatga tushib qolayotganligimizni mana shunday marosimlarda ko'p ko'p bo'layotganini sababi deb bilyapmiz albatta endi ko'proq o'qishlik ko'proq e, odamlar orasida suhbatlarda bo'lishligimizni davr taqozosi allohni marhamati nasib qilib turar ekan bizlar ham bunga shukur qilib albatta shunday marosimlarda taklif qilinganda javob qaytarib kelib baholi qudrat suhbat qilib yuribmiz qorakalarimiz esa alloh qodir qilgancha qur'on o'qib beryaptilar ruhiy ma'naviy ozuqa beryaptilar hammasiga ollohni bergan tinchlik omonlik osoyishtalik ne'mati sabab bo'lyapti sizlar siz bilan biz musulmon muhsin mo'min bir bandalar bilan bo'lishligimiz bilan birga yana bir yuksak nomimiz bor bu musallin namoz o'quvchi namozxon degan nomimiz bor namozxonlarni safi ko'payyapti alhamdulillah avvalgiga nisbatan hozir namozxon ko'p namozga muhabbatlilar ko'p namoz o'qiyotganlar ko'p lekin namoz deganda peshonani sajdaga qo'yib kabatulloh tomonga yuzlanib quruq namozni o'qib qo'yishlikni o'zigina bo'lmas ekan azizlar namozxonda o'ziga yarasha sifatlarini namozxon qandoq bo'lishligi kerakligini olloh qur'onda bayon qilibdi mana shu bayonlardan ba'zi birlarini hozir biz o'rganib chiqishlikka harakat qilamizki shoyat namozxonman deb yurgan siz bizlar mana shu holatda bardavom bo'lishligimizni alloh nasib qilsa ushbu oyatlarni tafsirda ko'rganimizcha xotiramizga kelganicha suhbat qilishlikka harakat qilamiz qorakamlar e, ushbu oyai karimani bizlarga o'qib berishlikda kamchiliklarini to'g'irlab yordam berib turadilar qur'oni karimda ushbu oyatlar bor ekan azizlar astaizu billah innal insana khuliqa halua idza massahu sharru jazua va idza massahu al khayru manua olloh aytyaptiki albatta hamma narsani yaratgan olloh xoliqimiz yaratgan o'zini maxluqlarini har birini qanday holatda ekanligi ularning fe'li atvorlari ularni qudrati nimaga qodir ekanligi hammasini ollohni o'zi biladi shuning uchun o'zi yaratgan inson haqida ma'lumot berib olloh kalomi robboniyda qur'onda shunday deyaptiki albatta inson halu besabr chidamsiz holatda sabrsiz holatda yaralangandir alloh o'zi yaratgan insonda shunday deyapti inson besabr bo'ladi chidamsiz bo'ladi toqatsiz bo'ladi shunday yaralingan va o'sha chidamsizligini qanday ekanligini aytib إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير unga qiyinlik kelganda qiyinchilik boshiga tushganda u besabrlik qiladi jazavaga tushadi unga kengchilik berilganda unga yengillik berilganda manua u man qiladi deyapti mufassirlar aytyaptiki inson shunaqa ekanki unga bir qiyinchilik berilganda u birdan jazavaga tushib ketadi o'zini yo'qotadi nega bundoq bo'larkan nimaga bundoq ekan nima uchun endi ayni menga shunaqa bu faqat iqtisodiy qiyinchilik emas mufassirlar aytdiki hamma jihatidan aytaylik salomatchiligini olib qo'yganda inson besabrlik qila boshlarkan bu aksarimizda bo'ladigan narsaki man nima yomonlik qilibman menga shunaqa dard beribdi deyish boshlanadi boshiga qiyinchilik tushganda qaysi gunohim uchun bu narsalar deb mujodala qilishlik boshlanadi besabrlik qilishlik har bir bo'layotgan narsaga o'zining insoniylik aqliga tayanib xulosalar berib hech bir chidab bo'lmaydigan holatga kelib qoladi endi o'sha insonga kengchilik berilsachi agar dunyo berilsa manua zakot berishlikni man qilib qo'yadi ehson qilishlikni to'xtatadi dunyo ko'payganda sog'ligini chiroyli qilib qo'ysa namozni ibodatni tark qila boshlaydi kasal mahalda bir qancha va'dalarni qilib agar yaxshi bo'lib qolsam shu kundan namoz o'qiyman dam solib qo'yinglar duo qilib qo'yinglar yaxshi bo'lib qolib o'sha kundan namozimni o'qiyman bilmagan ekanman salomatchilik g'animat ekan degan gaplarni o'rtaga qo'yib bir qancha va'dalarni qilib alloh endi unga kengchilikda ato qilganda inshaalloh o'qirmiz nasib qilganda ado qilarmiz zakotimizni ham beramiz va hokazo va hokazo gaplarni qiladi bu gapni aytayotgan olloh azizlar inson shunday deyapti inson shunaqa besabr chidamsiz yaxshilikda ham yomonlikda ham ko'tara olmaydigan bir holatdir lekin hamma inson ham shunday emas hamma ham bunday emas deyapti olloh besabr bo'lmaydiganlar ham bor bular illal musallin ular namozxonlardir namozxon degan yuksak bir nom berilyapti mana shu yuqorida aytgan sifati qiyinchilik kelganda besabrlik qiladigan kengchilik kelganda man qiladiganlardan bo'lmaslik uchun namozxon bo'lish kerak deyapti namozxongina mana shu narsalarni qilmaydi besabrlik qilmaydi chunki u boshiga musibat kelganda ham namozini o'qib alhamdulillah deb alloh taologa duo iltijo qilib turadi qiyinchilik kelganda ham u namozini o'qir ekan u albatta bu yerda aytilayotgan musallin haqiqiy namozxondir azizlar shuning uchun ham hazrati ali karramalloh vajhni oldilariga kelib bir inson bir odamni maqtab ketgan ekan voy bir odam shundoq odam yaxshi odam undoq odam bundoq odam deganlarda hazrati ali karramulloh vajh o'sha maqtayotgan odamga qarab hali huva yusalli dedilar u odam namoz o'qiydimi dedilar deganlaridan keyin u odam aytdiki maqtayotgan odam ha u namoz o'qiydi dedi shunda hazrati ali karramulloh vajh bo'ladi ko'p u odamni ovora bo'lib maqtab yurmang menga qarab u odam namozxon deb qo'yishingiz yetadi bundan ortiq maqtovni keragi yo'q dedi namozxon degan maqtov o'zi yetarkan azizlar hamma narsani bosib ketarkan chunki namozxon qanday bo'lishlik kerakligini ko'p hadislardan va oyatlardan beryapti va xususan namozxon deganda demak bir narsa hozirda o'zidayoq biz tushundikki namozxon uni boshiga qiyinchilik tushganda besabrlik qilmaydi qiyinchilik tushganda man qilmaydigan odam va yana namozxonlarni alloh sifatini davom ettirib aytyaptiki o'sha yuqorida maqtalayotgan namozxon shunday namozxonki ular namozda doim bo'ladilar bardavom bo'ladilar namozni doimo ado qiladilar o'z vaqtida ado qiladilar namozga befarq bo'lmaydilar allohni amri ekanligini doim qalbida chugib ola ko'lanka qilib sahu qilib ba'zida o'qib ba'zida o'qimasdan ba'zida tashlab ba'zida tashlamasdan yurmasdan balki doimiy o'qiydigan namozxon haqida gap ketyapti yuqorida maqtalayotgan olloh tomonidan maqtalayotgan namozxon u namozini hamisha barpo qiladigandir <clears throat> sahoba ikromlar shunday bo'ldilar azizlar har qanday holatida namozni tashlamas edilar namozga qattiq bo'lardilar chunki o'sha namoz azizlar qur'oni karimda boshqa oyatida olloh aytadiki astaizu billah va aqimis sola inna solata tanha anil fahshai val munkar namoz o'qing namoz sizni barcha munkar va fahish ishlardan o'zi qaytaradi namoz o'qib turib fahish ishdan qaytmasa namoz o'qib turib munkar olloh qaytargan payg'ambar alayhissalotu vassalam qaytargan narsadan qaytmayotgan namozxon bo'lsa u yig'lasin chunki u hali haqiqiy xolis olloh uchun namozxon bo'la olmabdi agar haqiqiy namozxon bo'lsa edi namozini o'qib peshonasini sajdaga qo'yib robbim olloh deyishligigagina bu narsalarga din olloh buyurgan narsalarni qilgan va qaytargandan qaytib ketar edi shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo mana shu oyati karimada mana namozxonlarni sifatlab aytyaptiki ular namozda bardavom bo'ladilar والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم va o'sha maqtalanayotgan namozxon alloh yana sifatlarini aytyaptiki o'sha namozxonlar o'zlarini dunyolarini ma'lum bo'lgan haqqini ado qiladilar nima qildik baribir tushyapti va qilgan va'dasiga vafo qiladi va o'sha namozxonlar o'zini guvohliklarida qoyim turadi to'g'ri guvohlik beradilar yolg'on guvohlik bermaydilar va har bir aytgan shahodatida mustahkam turadi ulayka fi jannatin mukramun ana o'shalar yuqorida aytilingan namozxonlar ikrom qilingan jannatda bo'ladilar deb aytildi demak azizlar mana shu biz sanab o'tgan sifatlar haqiqiy namozxon kim ekanligini alloh tomonidan sifatini eshityapmiz u demak shunday namozxonki yaxshilik kelganda man qilmaydi yomonlik kelganda jazavaga tushmaydi namozini doimo o'qiydi va ular o'zlarining moli dunyolarini haqqini ado qilib turadilar bergan va'dalariga vafoda turadilar qiyomatni tasdiqlab allohni azobidan qo'rqadilar yana bir sifati qolib ketibdi yana ular namozlarni muhofaza qiladilar namozini doim muhofaza qilib boradiganlardir ana o'shalar haqiqiy jannat ulug'langan jannat egalaridir azizlar biz namozxonmiz deb yurar ekanmiz mana shu sifat o'zimizda bor yo'qligini har birimiz o'z vijdonimizga o'z qalbimizga qarab bahosini berib qo'yishimiz kerak agar shu sifatlar bizda bo'lsa alhamdulillah bizlar o'sha olloh va'da qilgan ulug' jannatga kiruvchilar qatoridan ekanligimizda allohga shukur qilib hamdu sanolar aytmoqligimiz lozim bo'ladi bugungi ushbu marosimga yig'ilar ekanmiz hammalarimizni allohdan mana shunday haqiqiy namozxon bo'lib qolishligimizni va bu yangi bo'lgan oilani ham mana shunday maqomda turishligini allohdan so'rab duo qilamiz umuri kulliha va min dunya va alloh bizlarni haqiqiy namozxonlardan qilgin beriyo namozxon qilgin yuqorida aytilingan namozxon sifatiga ega bo'lishligimizni namozxon deganda yaxshilik qiladigan ezgulik qiladigan yomonlikdan qochadigan odam ekanligini bilib olib mana shunga yarasha hayot kechirishligimizni nasib qilgin allohu akbar